el ovigiu nur cocidinoi. Masclai cocidoi de ovo productai cocinoi estas en la moderna agriculturo ne pli ol gena crom producto, ca ilia mortigado causas de iaroi indignon ce besto protectantoi. Gi crome estas signifa costofactoro, Israelae esploristoi nun strebas che tiu crom producto tutene ec estu. Ili disvolvas per gen tecnicai metodoi ovo producta in cocinoin, el cies ovoi eliros nur cocidinoi. La teamo de la agricultura esplor organizo Volcani Center. Vetas entio pritiel nomata genom prilaborado, Tio estas la celita modifo de Donoao. La teamestro mestro vidas en tio la solan eblezon, limigi la amasan mortigadon de masclae cocidoi en la tuta mondo. Tio estas monda novajo, cae la sola solvo, cio estas facile realigebla por la industrio, li diris al novajo agenteio. Gis nun, Masclai cocidoi estas post elovigio sen pere dishacatai au gas mortigatai. En quelcae landoi de EU, tio jajam estas malpermesita, sed bonai alternativoi gis nun tamen estas disponeblai. Technologioi, per ciui povas esti constatita la sexo jam en la ovo, estas alia eblezzo. La Israela esploristo tamen consideras tiun metodon nefidinda. Crome restas la peno de la tralumigado de ciui ovoi, cae la forzorgado de la nedesiritai ovoi. La Israela Instituto vetas pri gentecnica modifo de ovo productae cocinoi, che masclai embrioi ne plue disvolvigios cae ne el ovigios. La inae embrioi ali flanche disvolvigios lautio normale, sen esti mem gen technice modifitai. Lau indicoi de uson Israela firmao, kiu cun laboras cun la esplor instituto, la technologio estos comerce applicabla post du iaroi. Crom la avantagioi, por la besto protectado, la tecnologio povus alporti al birdo bredistoi enormain sparoin en la besono pri spazio cae energio por la covo chestoi, cae gi povus reducti sam tempe la considerindain costoin por la forzorgado de masclai cocchidoi La mortigo de ciu mascla coccido costas unu dolaron, tio do estas sep miliardoi da dolaroi da sparo en jaro calculas la Israela esploristo. Ciu tio estas solvo por Europai farmistoi, tio restas demando. Unu flanque genom prilaborado estas jura grisa zono. La utiligado de gen technique modifitae organismoe por la productado de nutrajoe estas en EU plei parte mal permesita. La en categoriigo de tiae vivuloi, kiel gen technique modifitae, tamen estas disputata. La EU Commissiono pledas por adapto de la concerna EU directivo por ebligi pli povan nutrajan sistemon per novai gentechnicae procedoi. Besto cae medi protectantoi aliflanque pledas por vera sistem transformado, por forigi la sistemon de la stricta en categoriigo de coq birdoi, ciel au por productado de viando au de ovoi.